Мовчать, бо благоденствують, як гірко сміявся наш Шевченко. Ні, товаришу, цього способу замирення світу і мирного співжиття людей на планеті ми не зрадили б. Планета би знаємо та. Горигора сам собі налив лікеру, зараз же випив його і сильно смокнув цигарку. Добре, тихо, немов задумі, сказав Іваненко. А що якби е, з тих чи інших причин ну, наші вожді не схотіли не те, що прийняти трудову колектократію, а ну, навіть говорити про неї? От що б ми тоді? Горигора сильно рішуче покрутив головою, неначе йому було запропоновано огидного непотрібного ліку. Ніколи цього не може бути. Коли капіталісти щиро згодились би піти на жертву ради врятування себе, нас і всього світу, наші вожді відмовились би. <laughs> Та за кого ж ти маєш Сталіна, за світового брехуна, лицеміра, безмежного себелюба, який заради своєї влади готовий був би знищити все людство? Що ти справді кажеш? Ну, а все ж таки, тихо і наполегливо повторив Іваненко, коли б він і політбюро відмовились. Що б ми, на твою думку, повинні були думати і робити? Цього не може бути, я тобі кажу, заревів Горигора. Чого ти мені ставиш таке запитання? Цього не може бути. Горигора навіть схопився на ноги, немов тікаючи від дальших запитань, і швидко заходив по кімнаті, кумедно ступаючи своїми ногами і з випнутими литками. І на столику здригувалась пляшка від його кроків. Іваненко потрушував цигаркою над попільничкою. У нього теж розчервонілось лице, і губи стали немов би ще соковитішими і повнішими. Раптом Горигора сів на старе місце, перехилився до Іваненка і гарячим шепотом сказав йому в лице Цього не може бути. Іваненко витяг до нього своє лице і теж гарячим шепотом відповів. А як це буде? Що ти вибереш? Любов до соціалізму чи любов до Сталіна? І Горигора, не міняючи пози, тим самим шепотом проговорив. А я люблю Сталіна за те, що він Сталін, а не за те, що він борець, за соціалізм. І відхилившись назад, він майже вголос додав. Коли Сталін стане проти соціалізму, я стану проти Сталіна. От тобі моя відповідь, коли ти хочеш її знати. Тільки він не стане проти соціалізму, ні я проти нього. І раптом, немов схаменувшись, він суворо з підозрінням додав. Ти ж це не для газети, га? Це ну, по товариському розмова. Розуміється, будь спокійний. Чого між товаришами часом не говориться? Віриш мені? Вірю, твердо сказав Горигора. Тобі вірю і тільки з тобою так і говорив, а з іншим ніколи б. Розворушив ти мене, ох, сильно розворушив цією колектократією. Оце соціалізм, оце той соціалізм, про який мріяли перші соціалісти, а не ті нещасні соціалізми, яких так багато розплодилось на землі, і які не мають жодного права так зватись. Не мають, не мають. Англійські лейбористи, наприклад, звуть свій режим соціалістичним а націоналізацію свою соціалізмом. Який же це, господи, соціалізм, коли вони навіть не думають знищити найману працю? Ех, брате, скажите своїй редакції таку мою думку, коли вона неї цікавиться. Нехай Сталін чи Політбюро швидше роблять капіталізмові і всьому світові пропозицію про колектократію. Коли вони зроблять її щиро від всього серця, то може їм не доведеться і від влади відмовлятись. Може, народ за це вільно вибере їх за вождів, за охоронців нового ладу. А щодо нашої підтримки, то ні для жодної війни ми не працюватимемо так, як для миру і трудократії. Оце скажи їм, от Микити Горигори. А тепер бувай, бо мушу бігти. Мені завтра рано на роботу треба. Степан Петрович відповів міцним потиском на потиск руки запорожця і провів його за поріг своєї кімнати. Після того вернувся до себе повільно похмуро закурив і почав ходити з кутка в куток, заглиблено думаючи. Нарешті, зупинившись біля канапи, він довго стояв біля неї, потім сильно труснув головою, взяв цигарки зі столика, поклав до кишені і так само повільно, немов би в задумі,